Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա իրադարձությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Ամփոփել են Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջև համագործակցության արդյունքները։ Կայացել է ԼՂ ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության հերթական նիստը։ Թենիսի միջազգային մրցաշարում կրկին հաղթանակ է տարել Հայաստանի առաջին ռակետը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում փետրվարի 9-ին եւ լույս 10-ի գիշերը հակառակորդը տարբեր դրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Ղարաբաղ Ֆրանսիա շփումներում նախորդ տարի ակնհայտ աշխուժացում է նկատվել։ Այդ մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլոցարայության տեղեկատվությամբ փետրվարի 9-ին տեղի է ունեցել Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի հերթական նիստը, որին մասնակցում էր Ֆրանսիայում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը։ Արցախի խորհրդարանի նախագահ Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը կարևորելով նման ձևաչափով հանդիպումները նշել է, որ Ղարաբաղ Ֆրանսիա շփումներում նախորդ տարի ակնհայտ աշխուժացում է նկատվել։ Նախ ստեղծվել է բարեկամության շրջանակ եւ կազմակերպվել են ֆրանսիական օրերն Արցախում։ Աշոտ Ղուլյանը երկկողմ հարաբերությունների պահպանման եւ զարգացման գործում ընդգծել է հատկապես Ֆրանսիայում լեգա ներկայացուցչության դերը։ Ամփոփելով այս տարիներին Ֆրանսիայի եւ Արցախի միջև համագործակցության արդյունքները, Հովանես Գևորքյանը նշել է, որ հիմնական ձեռքբերումներից է համարում ուղակի կապերի եւ բազմակողմանի համագործակցության հաստատումը, որի նպատակն է Արցախը տեսանելի դարձնել միջազգային հարաբերություններում։ Պատասխանելով շրջանակի անդամների հարցերին, Ֆրանսիայում լեգալ մշտական ներկայացուցիչը կարևորել է զարգացման հերանեկարային ծրագրերի իրականացումը, որն ուղղված կլինի ինչպես մասնագետների վերապատրաստման, այնպես էլ մի շարք տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Մտքերի փոխանակության արդյունքում ուրվագծվել է ընթացիկ տարում Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի գործողությունների ծրագիրը։ Փետրվարի 9-ին տեղի ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության հերթական նիստը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության լրատվության բաժնի տեղեկատվությամբ նիստի օրակարգում ազգային ժողովի նոր նստաշրջանի բացման հետ կապված հարցերից բացի անդրադարձ եղավ նաև Արցախի քաղաքական ուժերի կողմից համանդրական բարեփոխումների թեմայով սկսված խորհրդատվությունների հարցին։ Կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը տեղեկություններ ներկայացրեց օրեր առաջ տեղի ունեցած քաղաքական ուժերի հանդիպման մասին, շեշտելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդատվությունների հաջորդ փուլին նախատեսվում է ներկայացնել կուսակցությունների դիրքորոշումը։ Այնուհետև տեղի ունեցավ մտքերի փոխանակություն, որի ընթացքում խմբակցության անդամները ներկայացրեցին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 11-ից 12-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Արցախ։ Քաղաքական անցուդարձ Նավթային դարաշրջանն Ադրբեջանում փաստորեն ավարտին է մտնում կապված համաշխարային շուկայում նավթի գների կտրուկ անկման, երկրի նավթադոլարային եկամուտների կրճատման, դոլարի նկատմամբ ազգային արտարժույթի մանաթի արժեզրկման հետ։ Հետասեթ է խորացող տնտեսական ճգնաժամի պարագայում հետաքրքիր է ինչպիսին կարող է լինել Բաքվի հետագա պահվածքը Ղարաբաղյան հիմնախնդրում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական դերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Ինչպես հայտնի է, նավթադոլարների առաթոսքը, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում սնուցում էր Ադրբեջանի տնտեսությունը, Բաքվին թույլ էր տալիս, այսպես ասած, սանձարձակության աստիճան ինքնավստահ զգալ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Հանրահայտ է Բաքվի չարտարացված կոշ դիրքորոշումը բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերում, ընդ որում ոչ միայն բուն Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, այլև հակամարտության ընթացքում առաջացած զուտ մարդասիրական բնույթի հարցերին առնչվող քննարկումների ժամանակ։ Ավելին, որպես թե Դամոկլյան սուր թափահարելով այն հանգամանքը, որ վերջին տարիներս քանից ավելացել է իր ռազմական բյուջեն, անհամեմատ ընդլայնվել սպառազինությունը, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է տուրք տալ ռազմական ճամարտակությանը, անընդհատ սպառնալով անցնել ուժի կիրառման։ Թեկուզև չբացառենք, Բաքվում երևի թե քաշ գիտակցում են, որ անցած տարիներին ամենևին էլ տեղում չէին դոփում ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, նույնպես եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինությունն ու մարտունակությունը։ Սակայն մի շարք քաղաքական դիտորդների կարծիքով Ադրբեջանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը կամ այլ կերպ ասած կոտրած տաշտակի մոտ նրա հայտնվելու իրողությունն ի զորու է սառեցնել Ադրբեջանի իշխանությունների ռազմատեն խանդավառությունն ու սանձահարել նրանց ռևանշիստական նկարտումները։ Փորձենք թեկուս հպանցիկ քննական հայացքով դիտարկել մեր հարևան պետության տնտեսական իրավիճակը։ Այսպես, անցյալ տարի նավթի արտահանումից Ադրբեջանի ընդհանուր կորուստը կազմել է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Իսկ նախորդ տարվանից 2014-ի օգոստոսից մանաթի փոխարժեքը կայուն պահելու վրա Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը ծախսել է իր արտարժույթի պահոստի 67%-ը, որը կազմում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Բացի այդ, հետզհետե դատարում են արտասահմանյան ներդրումներն Ադրբեջանի տնտեսության մեջ, մասնավորապես նավթի եւ գազի արտադրության ոլորտում։ Ավելին, այդ բնակավարում երկու տասնամյակ ի վեր գործող մի շարք արտասահմանյան խոշոր ընկերություններ վերջին շրջանում սկսել են կտրուկ համանապակել եւ կամ դադարեցնել իրենց ներկայությունն այդ երկրում։ Փակվել են արտերկրից ներկրվող ապրանքների վաճառքով զբաղվող բազմաթիվ խոշոր խանութներ։ Անհամեմատ բարձրացել են առաջին անհրաժեշտության արտադրական ապրանքների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մթերքների գները։ Այս ամենի խորապատկերում օրավոր սրվում է սոցիալական լարվածությունը, ընդգրկելով հանրապետության գրեթե առանց բացառության բոլոր տարածաշրջանները։ Այս համատեքստում հատկանշական է փետրվարի սկզբներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կատարած երկօրյա այսպես կոչված պաշտոնական այցը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արաբ շեխերից Բաքվի ընդդիմադիր լրատվամիջոցների տեղեկատվությամբ 4 միլիարդ դոլար փոխանցելու նպատակով։ Հավելենք, որ մինչ այդ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը մերժել էին Ադրբեջանի համաժեք խնդրանքը։ Ահա ինչու միջազգային դոնոր կառույցներից նեղացած Իլհամ Ալիևը ստիպված էր պարտք խնդրել արաբ շեխերից, որոնք նույնպես չընթարաշեցին նրա խնդրանքին։ Առաջացած տնտեսական կոլապսի պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն կանգնած են երկրի իրավիճակի նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնելու վտանգի առջև։ Կարելի է համաձայնել Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի ղեկավար նախկին դիվանագետ Արա Պապյանի համոզման հետ, որ այդ պայմաններում Բաքվի համար ծայր ասիճան դժվար ու ռիսկային է դառնում որևէ արկածախնդրության դիմել Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ եւ հազիվ թե Իլհամ Ալիևը ցանկանա վտանգել իր իսկ անձնական բարեկեցությունը։ Արապապյանի համոզմամբ տնտեսական բարդությունները փաստորեն խլում են Ղարաբաղյան ուղությամբ որևէ հաջողության հասնելու Իլհամ Ալիևի վերջին շանսերը։ Ի հավելումն ասվացի, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ներկա պայմաններում չեն բացառում Բաքվի նկատմամբ ճնշումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Նավթի գների անկումը Բաքվի ձեռքից խլում են խաղաքարտերը, թույլատում նրա դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում։ Ամփոփենք Բաքուն մշտապես փորձում է ավելի ու ավելի ընդլայնել իր սպառազինությունը, բայց դա ամինևին էլ Ադրբեջանի իշխանությունների տասնամյակների վեր որթեգրած ամենաիմաստուն վարխագիծը չէ։ Եվ երևի թե ժամանակն է, որպեսզի նա հասկանա, որ ուժերի ներկայիս հարաբերակցությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար առավել բարենպաստ է, քան պատերազմի տարիներին էր։ Թերևս ավելորդ չէ եւս մեկ անգամ Ադրբեջանի քաղաքական ու ռազմական վերնախավին հիշեցնել, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ նրա ձեռնարկած բոլոր ցավալային հարձակումներն վերջնական արդյունքում ավարտվել են խայտարակ պարտությամբ։ Այնպես որ կարծում ենք Բաքուն պիտի որ հակված լինի դասեր քաղելու իր ոչ հերավոր պատմական անցյալից։ Թե ինչպես ասում են Կարմիր Կովնիկաշին չի փոխում։ Հետևին զարգացումների ընթացքին ժամանակը ցույց կտա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր աշխարհահռչակ մեր հայրենակից գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի ծննդյան օրն է։ Ինչ իշխողություններով ու սպասելիքներով են ադիմաբուրում ծննդյան 81-րդ տարեդարձը։ Վարսիկ Արությունյանի ռեպորտաժը։ Ցավոք տխուր մանկություն է ունեցել Զորի Բալայանը։ Ընդամենը 2 տարեկան էր, երբ վերջին անգամ գրկեց հայրիկին։ Տարիները ավելի են թարմացնում հիշողությունները կապված հոր կորստի եւ բանդերում տարապած մոր մասին։ Ես միշտ հիշում եմ մի տարի, որը միգուցե զարմանալիք լինի, դա երբ եղել եմ 2 տարեկան։ Այդ օրը 1937 թվականին փետրվարի 10-ին սև մեքենա եկել է հորս տարելա։ Ղարաբաղի լուսավորության ես ասած այն ժամանակ ուրիշ էր հնչում նախարար։ Չգիտեմ ես ինչա տեղի ունեցել, չեմ հիշում, բայց սկսել եմ հիշել արդեն օրինակ եղել է 33 տարի։ 33-ում ես զարմացել եմ, որ հայրս ապրել է 33 տարի, Ստալինը սպանել է։ Ես հանկարծ դառնում եմ որից մեծ, մի քիչ այսպես տարօրինակը։ Դու արդեն մեծ ես քան հայրդ այ։ Եվ սկսել եմ մտածել, այդ երկու տարեկանում ինչ ա եղել, երբ արդեն օտարվանից հորս չեմ տեսել։ Ստանալով բժշկի մասնագիտություն ուղեգրվեց հերավոր Կամչատկա, որտեղ աշխատելով որպես բժիշկ կարողացավ ոչ միայն բուժել մարդկանց վերքերը, այլ նաև նրանց վիրավոր հոգիները։ Արասակ ես որ ընտրել եմ Ռեզանի բժշկական ինստիտուտը վերջացրել եմ եւ այն կոմիսիան, որը հավաքել է բոլորին, ով որտեղ պիտի գնա, ինձ հարցրել, ասում կամ շատ կամ նացել են զարմացած, դուք որտեղից եք Ղարաբաղից։ Ղարաբաղը Անդրկովկասում է, տակտեղ, այդ ուր է գնում եւ ասեցի միջև ընդ գնալ արդեն դա ճանապարհությունն է, դա 10000 կիլոմետր։ Նույնիսկ էտա ինձ եւ գնացել եմ այնտեղ։ Սկսել եմ սիրել, երբ ինձ ասում են գնա տունդրայում այսպիսի, չգիտեմ, մի ճումում վրանում, մի պարավ, մի ծերմարտ, հիվանդ է, ես մենակ եմ գնում։ Իդեպ այդտեղ դու պիտի լինես ոչ թե թերապևտ, ոչ թե չգիտեմ վիրաբույժ, ոչ թե չգիտեմ մանկաբույժ եւ այլ եւ այլը, պիտի լինես միայն ու միայն բժիշկ։ Որտեղ փնտրել եւ որտեղ գտնել նրան։ Ազգային ազատագրական շարժման բուրըն հորձանուտներում, աշխարի տարբեր անվանի քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումներում, թե իր ամենանվիրական երազանքների իրականացման ճանապարհին, փոթորկահույս ծովերում։ Առաջինը գլուխ գործոց է, երկրորդը անկրկնելի է, Երրորդը շատ հարազատ, որովհետև Կարեն Բալայանը իր ընկերների հետ կառուցել է մի նավ, ցույց տալով, որ մենք նավերը մենք ենք կառուցել։ Եվ նա այսպես պատժեն է եղել Կիլիկիայի այն նավերի։ Դա շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ վաղուց ի վեր երազել ենք այդպիսի օրերի համար եւ ինչ որ արել է Կիլիկիան, երբեք չենք մոռանալ։ Երեք հատոր գրել եմ մենակ Կիլիկիայի մասին։ Տխուր մանկության հետ կապված հիշողությունները տարիներ հետո պիտի դառնային փաստավավերագրական գրքեր։ Պատահական եմ ընկել 3-րդ հազարամյակը, 21-րդ դարը, որտեղ ես չեմ կարծել, որ այդքան կարողանալու եմ ապրել։ Միգուցե վիրահատություններ են փրկել եւ միգուցե որ շատ եմ ուզեցել, որ գործերս վերջացնեմ։ Ես օրինակ երբ մի անգամ արդեն զգացել եմ շատ եմ մոտիկ տեսել մահը, մտածել եմ, այս ինչ ստացվեց, ուրեմն ես իմ գերազանքը չեմ կատարել հորս մորս մասին գրեմ գիրք։ Եվ այդպես էլ ստացվել է։ Ժամանակ եկել է, արդեն տեղը որ գտել եմ, հաստատղթերը գտել եմ, գրել եմ եւ ինձ համար ամենահարազատ գիրքն է, ամենաթանձրն է եւ դարձեմ ինքան էլ զով տպագրումը այդ թվում եւ հիմա։ Աշխարհի տարբեր ցագերից ուղված շնորհավորանքները նա համեստությամբ է ընդունում, իսկ պատասխանը ամեն ինչ ունայն երազանցավոր աստղել որ լինիս պիտանքչիս մի օր ոչինչ է մարդը փոշի փոշի մեջ իր ցավը սակայն դիեզերքից մեծ Միանանք բոլոր շնորհավորանքներին եւ ցանկանանք, որ միշտ մեր կողքին լինի մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցը իր հայրենասիրական վեհ գաղափարներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօրվա դրությամբ Արցախի հանրապետության բժշկական կենտրոններում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակիչ հիվանդությունների պատճառով ստացիոնար բուժում են ստանում 87 հիվանդ, այդ թվում 31-ը մինչև 18 տարեկան։ Այս մասին հայտնել են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության մամլոցարայությունից։ Հոսպիտալացված 41 հիվանդի մոտ ախտորոշվել է թոքաբորբ, որից 5-ը մինչև 18 տարեկան։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Ամբուլատոր տնային եւ շտապօգնության կանչերի թիվը չի ավելացել։ Հիշեցնենք, որ ԼՂՀ առողջապահության նախարարությունը հետևողականորեն շարունակում է վերին շոնչարական ուղիների սուրվարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի բոլոր միջոցառումները մարզասերների համար։ Թենիսի Հայաստանի առաջին ռակետ Անի Ամիրաղյանը կրկին հաղթանակ է տոնել Թուրքիայում ընթացող միջազգային մրցաշարում։ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում ընթացող թենիսի մրցաշարի 1/8 եզրափակում Անի Ամիրաղյանը 6-0-6-2 հաշվով գերազանցել է Ղազախստանի ներկայացուցիչ Կարինա Կալկենովային։ Հաջորդ տուրում հայ թենիսիստուհին կմրցի Ավստրիայի ներկայացուցիչ Կարոլին Կուրզի հետ։ Մրցաշարի մրցանակային ֆոնդը կազմում է 10000 ամերիկյան դոլար։ Ֆուտբոլի Գերմանիայի գավաթի խաղարկության 1/4 եզրափակում Դորտմունդի Բորուսիան արտագնախ աղում 3-1 հաշվով հաղթել է Շտուտգարտին։ Հայաստանի հավաքականի եւ Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մասնակցել է ամբողջ հանդիպմանը, իսկ 89-րդ րոպեին խփել հանդիպման վերջին գոլը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 2-ից 7 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։